Дрэнна аб'езджаная дарога глуха скрыпела свежым мёрзлым снегам под палазамі. Алесь сядзеў на развалінах, выцягнуўшы ногі з боку над снегам. Клемусь стаяў уперадзе, моцна нацягваючы лейцы. Пускай яе вольна, сказаў алесь. Клемусь адказаў: « трэба яе прывучыць далейцаў так трудно <laughs> аб'ездіць бачыя кервецца жарабіцаў скідала галаву ў гору бегла жуючы цуглі весело імчаўся паабапал саней снег клемусь раптам закрычала эй з дарогі Сані адно мільганулі за ўзгорак, на ўзгорку засталася ісці сабе паволі маня. Алесь адно ўспеў многазначнай усмешкай узмахам рукі да казырка прывітацца. Яна адказала на прывітанне такой жа усмешкай, Алесь яшчэ гукнуў: « Пачакай, маня, подвязом! Алена пайшла, мусіць, не пачуўшы. Верні назад, скамандаваў лезь. Яна адышлася трохі ад узгорка, пакуль клемусь прыпыніў жарабіцу, пакуль завярнуўся і дагнаў яе: « Садзіся, маня! Это вы куліка ездзіце, ці што? Аб'язджаем жарабіцу. Бачу! Яна была ружовая ад холаду. Спрытна ўскочыла на сані, але злавіў яе рукамі і пасадзіў поплеч сябе. Клемусь обернулся и весело подмигнул. «Куда ты мане идешь?» «Да Александром». «Чего?» «Старые там еще справы. Коли назад?» «Хутко». «Я тебе проведу?» «Може, не варто? Проведу?» «Ну, добро. А где ж ты меня спаткаешь?» «Буду, буду бачить, як истимешь в улицею» захватывала дух так імчаліся санкі адно кружыўся і бег снег паабапал саней і з-пад капытоў узлятаў дрон дробненька пабіты маўчалі алесь глянуў на маню на трохі сарамліва глядзела на дарогу твар у яе быў шырокі сінявокі светлыя валасы выбіваліся з-пад канаплянай хусткі і вся яна вабіла сваёй жаночасцю і здавалася яму што яшчэ больш прывабная яна от таго што такі гаматны на ёй ватовы кароткі чорны каптан і такая ж гаматная цёплая хустка Яна павярнула трохі твар да яго і спаткалася з яго вачыма і бліснули дзявочым агнём яе вочы, і зноў яна пачала глядзець на снег, захопленая роўным імчальнем. Так моўчкі выехалі ў вуліц, Яна злезла каля Александравай хаты, але з клемусем яшчэ праехалі раз по той жа самай дарозе, Клемусь спяваў. Алесь быў яшчэ пад уладай радаснага ўражання ад нядаўняга спаткання з дзяўчынаю. Некая мала калі вядомая нецярплівасць апаноўвала ім. Нервова чакаў, каб хутчэй ісці з ёю разам. Яна не бавілася, і он выйшаў ёй насустрач, і яны пайшлі. Не вельмі лёгка ісці было, по неаб'езджанай дарозе. Чо ты спяшаешся так, маня? Я не спяшаю, Мо павальней. На рагу работы нагальная дома няма. Что ты робіш цяпер? Праду, буду кросны ставіць неўзабаве. Калі вечарам прыходзі лезь гуляць, <laughs> калі? Хоць калі? подмёрзлый снег рассыпаўся под нагамі зялёный адловец сиротліва спотыкаўся при дарозе роўным было снежное поле гаворка не ішла лёгка расскажи что-небудзь алесь что ты робіш цяпер чым займаешься ты расскажи что ж мне про себе рассказывать я что табе гаварыла праду кроснай пастаўлю на вячоркі хаджу часам вечарынкі бываюць весела ў нас у чучанах у нас у чучанах дзяўчаты прыгожыя алесь глянуў на яе твар правда что прыгожыя а ты ж усіх не ведаеш ускінула вочы на яго спаткалася з яго вачыма і і больш яшчэ паружавела сказала чаго ты так приглядаешся на мяне ты прыгожая ну але прыгожая ты одно сама сябе не хвалі але я сама сябе і ганіць не буду абое засмяяліся Маня зусім весела, алесь трохі задумёна. Яму хацелася быць блізка з ёю. Далёка так прайшлі, яна сказала: « Хіба вярніся ўжо алеська. Прыходзь гуляць, прыйду, калі прыйсці, Ка сабе хочаш, гэтымі днямі прыйду. Глядзіш, каб прыйшоў. Развітваючыся затрымаў яе руку ў сваёй скрозь холодныя ад морозу пальцы, адчуваў гарачыню яе цела. Я яшчэ правяду цябе да таго ўзгорку. З радаснай усмешкай яна кіўнула галавою, сінія вочы слаўна абвеялі его, жаночаю пяшчотаю. Развіталіся на ўзгорку, зноў ён затрымаў яе руку і нейкая маўклівая згода. Адразу ўстанавілася між імі. Прыйду, А я чакаю. Пайшоў назад ахоплены радаснаю трывогаю нядаўняй блізкасці дзяўчыны і іхнім маўклівым разуменнем адно аднаго. Марознае паветра вясёлым хмелем кружыла галаву, пах ядлоўцу поўніў усё прасторнай прытульнасцю. Хацелася яму, спяваць і без перастанку ісці марознаю роўнасцю снегавога поля. Пайшоў хутка і адчуваў, як усё больш і больш узнімаецца ў ім безмежнае ўзбуджэнне.